Така дали се чува? Да. Така вече ми се струва, че е добре. Добър ден на всички. много се радвам, че цялата зала на Червената къща е така пълна в един леко нетипичен час за такъв тип събитие. Два часа след обед, в делничен ден, макар и в София. Много се радвам, че днес имаме възможност да направим една дискусия за съвременното изкуство и за, неговите, и за перспективите, които предстоят пред българското съвременно изкуство, надявам се в последната му част, но и все пак с един а, международен опит, който е тук при нас. А, Предполагам, че повечето от вас знаят детайли за тази дискусия, но все пак аз ще повторя, че тук имаме а, чуждестранно присъствие, гости. До мен е Стефан Стоянов, който е по-известен и също така достатъчно известен в българските арт среди, с това, че има галерия в Нью Йорк. Той е едновременно човека, който е и гост, но и домакин защото той е основен инициатор на а, това гостуване, заедно с Десислава Монева, която имам удоволствието да стои тук до мен, и нейната фундация Съвременно изкуство, така че аз някакси съм в това островче на българско островче. Може да допълня, тя не е моя фундация, аз съм само изпълнителен директор. Фундацията на групата Хикс Хиксел. Чудесно. Добре, не е малко пак. А, така, Фундация Съвременно изкуство така, гостите, които са тук, а, Катлин Гончаров, която е куратор а, а, от Майами, и Шерио Харп, която е а, харп, независим, в момента. да, в момента независим а, куратор. А, живее в Порто Рико в момента. Пише за Art Forum. Пише за Art Forum. А, а, работи в един чудесен музей в Порто Рико и току-що точно обменяхме а, интересна информация за връзката между българската художествена сцена по отношение на съвременното изкуство и това, което тя е свидетел в работата си в Порто Рико. Това също е един интересен опит, който може би тук ще намери връзка на финала. всеки един от тях ще сподели сегмент, частица от своя опит, свързан с съвременното изкуство, с организация на нови различни практики, свързани с привличане на аудитории и с организиране на изложби. Също така много интересен сегмент, за който на финала ще говори и Десислава Монева, който е свързан с колекционерството. Все неща, които нас като, и като гилди, и като публика изключително много ни интересуват. Тъй като времето ни е доста събрано, а, няма да говоря повече, ще дам думата на първия лектор. А, това е Стефан до мен. А, микрофон. Добър ден на всички, благодаря, че дойдохте. Аз а, не обичам формални лекции и така нататък, а всъщност ще ви разкажа с няколко думи моята история. И оттам искам да ви дам думата за въпроси, защото времето е кратко. А, а, пристигнах в Америка. А, което ми беше голяма мечта, през Париж. А, а, моята мечта беше да, да имам галерия, а, но минах доста за обиколни пътища, за да, докато стигна до мечтата си. Първо, защото нямам а, формално образование история на изкуствата, което е проблем винаги. А, но а, мисля, че това, че не се страхувах и че мечтаех, ми позволи да направя лека по лека моята галерия, която съществува от 12 години в Манхатън. Аз започнах да правя изложби в къщи, направих салон, който всяка неделя или понякога, когато средствата не ми позволяваха веднъж месечно, събираха автори, хора, които се интересуват от изкуство и от 5 човека аудитория. Първия се стигна до някъде около 120 в един апартамент на Блъскани. А, голяма звезда, звезда на американската фотография. Андре Серано а, дойде веднъж, поведе хорото, доведе други звезди и в един момент се оказах на интервю в Челси. А, бяхме около пет финалиста, минах 6 интервюта и 2000-та година есента взех позицията на директор на една галерия, доста голяма като площ, но се оказа, че съм директор единствено на себе си а, тъй като имаше собственика на галерията и аз, никакъв друг персонал. А, наймахме а, хора, които помагаха с инсталацията на галерията и а, с това се приключваше моето... Всъщност бях... А, научих се как се работи в една галерия от А до Z сам, тъй като собственичка на галерията реши, че вместо в 11 ще се появява в 2 след обяд и си тръгваше в 5. Така че всичко научих сам, питайки колегите си в съседните галерии. А, бях много несигурен в началото и може би на третия месец нищо не продадох, нито една творба първите два месеца. Третото шоу продадох преди откриването цялото, защото много исках. А, това е един фантастичен автор, Джон, Джон Маеда, а, като тогава продадох на Музея за модерно изкуство в Москва и Мезон Картие в Париж това са, беше, бяха забележителни продажби, защото всъщност не спях, правех си а, проучвания на компютъра и интернета по цяла нощ, докато а, се добрах до тези хора и с много смелост и с трепереж глас като днес звънях на първите, на топ 100 колекционери в света, които ми затваряха непрекъснато телефона, но двама от тях дойдоха в галерията и ми станаха също клиенти. А, това беше първата галерия, в която работих около 10 месеца. хората започнаха да асоциират галерията с мен, което дразнеше много собствен, собственичката на галерията. и в един момент реших да отида в друга по-голяма галерия, като ми се заплащаше четворно повече а, но пък също собствениците бяха много несериозни и забравяха да плащат на персонала заплати, застраховки, а сметките от Сентропе идваха и аз просто ги виждах и реших в един момент, че повече не мога да работя за други хора. Продадох всичко, което имах и отворих собствената си галерия. И вече 12 години го правя. Следващото нещо, което а, всъщност ми помогна, нещастие някакво, а, щом направих изложба, голяма галерия идваше и крадеше моя автор, тъй като аз бях една млада галерия. А, не можех да пиша чекове за по 200 000 долара. И а, има много, много, много смешни и тъжни истории точно по този повод. А, плакал съм много, когато се е случвало първоначално, защото това е живота ми а, и съдбата, която съм си избрал. Но с времето човек претръпва. Важно е да гледа напред и да се бори. А, и да се върнем отново на, това, на тая тема, защо а, успявам и галерията ми просъществува през две огромни рецесии, защото никога не направих компромис с програмата си. Това е единственото място в живота ми, където не направих а, и няма да направя компромис, докато съм жив. Това ме спаси, това ми създаде репутация на твърдоглав, луд, аутсайдер и така нататък. Аз показвам, аз съм а, една от много малко галерии в Америка и в света, предполагам, която е фокусирана на... Аз съм феминист, поддържам авторки, а, които са артисти и а, мога, можем да говорим много дълго за, на тая тема а, и специализирам много, че, специализирам в движещия се имидж, което а, мога да ви разкажа също много истории, тъй като а, в една нормална американска просперираща галерия а, всъщност се случват така нещата. Имат от 14 автора, две, а, две жени авторки, един видеоартист и един а, African American, а, за да бъдат politically correct. А, това е, това е повсеместно. Аз съм едно от малкото изключения. При мен са от 12 артиста, 8 са жени, 6 са видео артист и все още нямам, не всъщност имам Cuban African артист, но нямам American, African American. Um, така че репутацията на Лут, аутсайдер се създава с течение на времето, но това ми позволи да правя това, което сърцето и душата ми иска. И ам, всъщност а, винаги съм казвал, най-важно е човек да мечтае и да вярва в себе си. Един процент е таланта, който Господ ни го дава, другото е 99% часовете, които влагаме, труда, който влагаме. Това е единствения начин, единствения, единствената рецепта на истински прогрес и успех. А, другите неща са несериозни за мен и, и има други подходи, предполагам, но за мен това е, е всъщност истината на успеха в Америка и света и по принцип това, което прави човек и обича. А, искам да ви дам думата, за да ми давате въпроси, задавате въпроси. Да се върна отново на видеото. Това е Шенен Плам, част е от изложбата, само че... А, тези видеа могат да бъдат видяни само на прозорците на Radisson Hotel. Аз загатнах за тях чрез стилс в самата изложба, тъй като а, за мен е мечта, която трябва да реализираме заедно. Изкуството да излезе от институциите, от галериите. Има стигма, която трябва да се промени в това общество, че изкуството е само за богати или само за интелектуалци. Това са глупости. Изкуството, което е истинско, е за всеки а, млади и стари, богати и бедни и посредата. И всъщност това е един малък опит да изнесем съвременното изкуство извън а, самите а, галерии, институции, така нататък, културни институции. Ще, може да се види само вечер, когато е тъмно и заповядайте да го видите следващите 2-3 дена. И да ви дам думата за въпроси. Ако има въпроси, да. Ще трябва обаче да ти донеса, може би. Добър ден. Имала съм късмета да видя две от локациите на Стефан Стоянов в Нью-Йорк през годините и винаги съм била впечатлявана много от качеството на работите, които той селектира и показва в изложбите си. Но може би най-ме е впечатлявал факта, че Стефан а, показва най-вече видео и успява да продава видео. Знаем, че да се продава видео и днес не е чак толкова лесно. Още по-трудно беше преди 10 и повече години. Затова въпросът ми е как успя с видеото на пазара. Значи, <clears throat> още на първата си изложба имах видео и забелязвах реакцията на хората, че всъщност а, то е проблем на генерациите а, да речем, хора от моята генерация, аз съм на 48, скоро ще стана, а, в, да речем, в Америка изнасят достатъчно а, лек, а, лекции, презентации, използвайки прожектора. Така че те технически а, не са обременени както предишните генерации. Също така, преди 10 години прожектор буквално струваше 6-8 хиляди долара и говоря за не много силен прожектор. Аз имах щастието да бъда с Мериан Гудман в същата сграда, моя герой, жив герой. И тя много хареса галерията и ми даваше даде ми карт бланш да използвам цялата база на галерията, което сам съм се извоювал. А, ми а, буквално две години, ходейки по световните панаири, да продам първото си видео а, в интерес на истината отнема много, много, много, много време. А, ще ви дам много семпъл пример. А, за да продам една картина ми отнема 20 имейла и може би 15 обаждания по телефона. За да продам едно видео около 600 имейла и много по-малко обаждания, защото всъщност там са много малко хората, които ще си купят видео. Така че преди всичко е имейли, имейли, имейли, имейли, имейли, но цифрите, разликите са просто безумни. Има безумна разлика също и в това да, как да проведеш един мъж художник в Америка и една жена художничка в Америка. Просто, а, просто е умопомрачаващо. Гледал, наблюдавал съм, не съм изчислявал точно, но, но просто е шокиращо, че в 21 век мислещи хора, интелигентни хора разсъждават продължават да разсъждават по един архаичен начин, дори и в най-развитата страна в света. Това отговори, отговори на въпроса? А, значи има музеите. Единственият проблем с музеите е, че плащат много бавно. <laughs> А, шоуто е свършило и след около 6 месеца а, някакво чудо се случва и намираш в почтенската котия на галерията чек от една институция, 6, годи, 6 месеца до година, защото там трябва да се мине през board approval, да се мине през всичките департаменти, акаунтинг и така нататък. Корпорациите е абсолютно същия проблем, тъй като отново трябва да се мине през различни департаменти, докато се... Но има винаги в корпорациите всъщност, по-модерните корпорациите купуват видео, Ам, и най-бързо плащат частните колекционери. А, големите колекционери, които колекционират от години, обикновено имат практика. Първо намаляват цената безумно и това е решение на галериста и автора. В комбинация в моя случай, дали може да дадем а, дис, дискаунт, как се казва на български? Намаление от а, 20 или повече процента големите топ 100 колекционери понякога искат дори 50%. Аз никога не съм го правил и няма да го направя, защото все пак трябва да има някакво уважение и към нас, хората, които работят в тази индустрия, защото е индустрия. Аз лично непрекъснато търся самите колекционери. Понякога те идват сами по проста причина, че те чуват, четат, запознават се с куратори от музеи, които им казват, че това е галерията за видеоизкуство. Ние сме всъщност две или три в целия Манхатън, които сме фокусирани доста на и си позволяваме лукса и лудостта да показваме толкова често видео. Но преди всичко институциите като музеи са най-сериозните ни купувачи. Ето Шенен Плам, която заповядайте, ако има възможност да видите един фантастичен а, филм, първи дебютен филм, който се прожектира тая вечер в Витис, а, надфис, но Витис беше по това време, а, който беше откупен от тази година от Музея за модерно изкуство а, през януари месец, и, което е малко, е, е, което е невероятен комплимент, тъй като тя е жена, това е първа дебют жена, а, режисьор и се откупува от институция. Обикновено отнема много време. На, на финала също така ще продължим и с въпросите. Ме ми се иска да продължим в програмата, за да нямаме забавени. А, бих искала да дам думата на Шерил Хартъп, а, която ще ни говори за нови кураторски практики и тенденции. Okay. If I could maybe get my images. Ще имаме the... и превод. Well, good afternoon, and uh, thank you all for your warmth and hospitality and for sharing your passions and your beautiful city with us. Um... Добър ден и много ви благодаря за изключителното гостоприемство, което ни оказвате, а, за вашето отношение, чувство и страст, с което споделяте вашето, вашия прекрасен град. Um, I'd like to thank um, Vesela Nosarova and the U.S. Embassy in Sofia, the Ambassador Marcy Reese, America for Bulgaria Foundation, Desislava, Moneva and the Contemporary Art Foundation. Искам да благодаря много на Фундацията Америка за България, на Американското посолство, посланник Марси Рис, на Десислава и Фундацията Съвременно изкуство в България. And of course, Stefan Stoyanov, my dear friend. We've known each other for 13 years. And his initiative and commitment uh, to the visual arts is extremely inspiring. И специално на Стефан Стоянов, моя скъп приятел от 13 години, а, чието отношение и страст към визуалните изкуства а, е наистина заразяващо и а, изключително вдъхновяващо. and I want to um, also thank Shannon Plum. Um, I want to thank her for her incredible expressiveness, wit, and invention in her work. And Kathy, also you for your vision and knowledge and the unique curatorial perspective that you bring to your projects. А, искам да благодаря и на Шайнан Планк, защото а, нейното изкуство наистина а, изважда най-доброто от творческия потенциал, което, който носи тя, за това, че ни вдъхновява всички. Благодаря и на Кати за изключителния усет, с който ни поднася съвременното изкуство, което ни вълнува толкова дълбоко. And the translator, thank you very much. I have <laughs> to thank everyone. <laughs> И благодарности на преводача. I'm Това е just наистина Шерил. so honored to be here. I'm learning so much from you all, and I'm very interested in hearing more about your curatorial strategies and the relationship between curators and artists. Благодаря ви и на всички вас, защото с огромно нетърпение и желание очаквам а, да споделите с нас а, начина по който работят кураторите, а, начина по който се организира тази дейност в България. And I also want to invite you all to Puerto Rico <laughs> to come visit. Um, it's an amazing island where um, that has a long tradition in the arts and a lot of young um, artists who are very active in do it yourself projects there, as well as artists who have been working for 50 years, 60 years. <laughs> Um, it's a very rich cultural environment. И искам да използвам възможността да ви поканя в Порто Рико. Заповядайте, е, това е един прекрасен остров с е, огромни творчески традиции, хора, които са работили от 50 години е, и продължават да са много активни, а също така и млади хора, които търсят своя път и търсят своя изказ в изкуството. I've worked in museums for 18 years, and a couple years ago, I decided to leave um, my position as a chief curator and um, work independently to be able to spend more time with my family. След като а, работих 10 години като куратор за една именита галерия, реших да а, изляза на, а, като независим куратор, така че да остава малко повече време за мен самата и за семейството ми. So this um, gave me some time to reflect on what I had been doing um, for the last 18 years and to read um, some of the current literature on curating. И така успях да направя една равносметка на последните 18 години от живота си и ми остана време да се запозная с литературата, която излиза в областта на кураторството. And so I want to share with you uh, some of the ideas circulating in contemporary thinking about curating. A lot of this is reflecting back on the history of curating. Ще ви запозная с съвременните схващания за това какво представлява кураторството, като това е една ретроспектива от практиката в тази област. And I'm also curious to hear um, if there are publications here in Bulgaria or in the Balkans that are looking um, at essays about the curatorial practice or the history of curating in this area. Би ми било интересно също да разбера дали тук или на Балканите като цяло а, има публикации и а, научни изследвания на кураторството като а, така поприще. Би ми било много интересно вие да ме осветлите, дали има принос в вашия регион. So I'm sure um, all of you are aware that today curating encompasses every kind of organization of information, objects, images, or set of actions, and that the title of the curator is assumed by anyone who manages the possibility of creativity. А, в днешно време, когато се каже куратор, хората разбират а, какви ли не неща. Организацията на всякакви предмети, творби, а, предмети на изкуството а, и изобщо а, организацията на тях в пространството по един така артистичен начин. Um, the role of the curator as the behind the scenes organizer and arbiter of taste, connoisseur, academic, one who determines and rewards artistic genius, has now been assumed by gallerists and collectors. А, ролята на куратора зад колисите, а, която а, включва а, ролята на един познавач, на един любител на изкуството, а, се приема а, като а, една така даденост и предпоставка за изпълнението на нашите а, така артистични задачи в а, голямата общност. And as you recall, this was once the role of the critic, and art historians seem to be waiting in the wings to write about the fallout. Както можете да се досетите, това на времето е била ролята на критиците. А, и а, историците, а, на хората, които се занимават с история на изкуството, изчакват такава в мизансцена, а, за да чуят от нас за какво всъщност става въпрос. Um, what's most important uh, is that curators today are independently motivated and a practitioner of a critically engaged and experimental form of exhibition making. А днес кураторите все повече са независими люди, които а, критично отнасяйки се към изкуството, а, правят възможно създаването а, и съществуването на изложбите. I'm going to show a few images that um, show the role of the curator and also um, the artist as curator, which has been, I think, the biggest inspiration on curatorial work. Ще ви запозная с а, няколко образи а, на това, а, за това какво може да постигне един куратор а, и с отношението на авторите а, към кураторите, което е така нашето дълбоко удовлетворение от това, което постигаме ние. So this um, abstract cabinet encouraged the public to make their own exhibition viewing experience by moving the artwork and the panels up and down and sideways. В този кабинет а, виждате а, един опит а, а, да се даде свобода на въображението на а, наблюдателя, като творбите могат да се разместват а, механично по хоризонталата и по вертикалата. So it was intended to create new readings, understandings, and misunderstandings um, to give new life to a museum's collection. За да се създадат, един, да се види един нов поглед, ново разбиране или неразбиране, а, което да бъде създадено в колекцията на а, тази, а, в този музей. Um, this is Polish artist Goszka Masuka's uh, cabinet der Abstrakten, um, obviously related to El Lizitzky's work. And her practice interweaves two strands that have helped define contemporary art in the last decade. А, това е кабинет Дер Абстрактен, а, който е на Гошка Масуга, която е родена във Варшава и работи в Лондон. Това е още един израз на това отношение към пространствената организация на творбите. So we've seen an increasing tendency toward historical and archival research and a growing interest in strategies of display and the dialogue between artistic and curatorial practice with contemporary artists така виждаме и един исторически а, преглед на а, отношението към организацията на творбите в пространството и отношението към автора а, на творбите. And these are two other examples, Martha Rossler's uh, If You Lived Here, which um, spoke about homelessness in New York City in 1989, and it was represented um, in 2009, 2010. Тук виждате Марта Рослер. Can you wait until I finish yeah. with the expert, please? Yeah. Thank you. А, това е Марта Рослер. А, ако живеехте тук, а, едно, една изложба през 1989 година организирана, която е по темата а, на бездомните в а, Съединените Американски щати и а, след това има повторно представяне на тази изложба през 2009 и 2010 година. and another example of the work of Fred Wilson, which Kathy's going to speak about um, shortly. This is very early and influential piece that helped um, curators invite artists into the museum to uh, work with the museum's collection in a very critical way. И това са а, творби на Фред Уилсън. За Кати ще говори за него малко повече. А, това е всъщност поредния опит а, авторите а, да работят с музеите по един критичен начин. And I, I can't <laughs> talk about the artist as curator, of course, without um, showing two um, very important works by um, Marcel Duchamp uh, from 1938, where he's um, criticizing the idea of proper distance from a work of art and its enlightening properties by um, turning out the lights so you have to see the work with a flashlight. А, и не мога да не споменя а, Марк Шелдишон, който през 1938 година а, поставя а, така на изпитание а, кураторските практики, а, кураторското творчество и на артистите а, в една среда, в която изключва осветлението, така че за да видиш турбите, трябва да използваш фенерче. And of course his Mile of String, which interrogated the autonomy of vision and brought the viewer's awareness of his or her body into play. and also um, by encouraging young uh, children to be playing in the exhibition space. Um, he also criticized this idea of the prestige and social status of art. И е това, което виждате е, а, а, на Джон Шиф, който а, критикува така закостенелостта на представите за а, изкуството, а, играе си с а, гледната точка и с начина по който а, се възприема едно произведение. Той дава и възможност на децата да играят свободно в галерийното пространство. And while he was working um, on these installations, he was uh, creating his boîte en valise, which is the perfect example of the artist as curator. Uh, и докато работи, той създава и свои собствени творби, което е прекрасна uh, така прекрасно свидетелство за това как куратора всъщност е своего рода автор, художник. Um, in the 1960s, we have the curator as creator. Um, we see low budget, do it yourself exhibitions that emphasize the immateriality of art. А В 60-те години а, битува разбирането за куратора като създател а, с а, много малки бюджети а, се а, организират така самоделно а, изложби на отделни а, произведения на изкуството. And we saw Xerox, Xerox books. Um, this is a work from Uh, 1968, where seven artists were asked to participate by contributing 25 um, pages um, to this Xerox book. And ironically, the Xerox process was too expensive at that time. So um, the gallerist Seth Siegelab used um, offset printing. А, и това е първата страница на така наречената ксероксна книга от 1968 година, където а, седем автора са били помолени да създадат а, а, творби на ксерокс. А, Иронично оказва се тогава, че ксерокс е било много скъпо като техника на приготвяне, ксерокопирането и за това се е наложил да прибегна до офсет печат за първата ксерокс книга. Um, Lucy Lepard, who uh, worked on two very important exhibitions um, in Seattle, Washington, and Vancouver, British Columbia. Um, they were instructions um, by 69 artists. And what I think is important about this project is that um, Lepard uh, speaks specifically about um, what didn't happen as well as what happened. А, Луси Лапард, която а, има две изложби в Сиатъл и в Ванкувър, а, а, под, подрежда една инсталация от 69 а, художника с коментари. При нея интересното е и с пожелания от тези художници. При нея интересното е да се види не точно какво се е случило, а какво не се е случило. So in the 1960s, curators and artists were very conscious of their actions and they wanted to be very transparent um, with the public, and I'm wondering if we should be doing more of that today. През 60-те години кураторите а, много навътре приемат а, така честността а, към а, публиката, за това, че те трябва да бъдат много прозрачни, много а, така видими. Не знам дали в днешно време не е а, уместно да прибегнем към такова поведение. So just to be specific, she would say which pieces did not arrive on time, which pieces were not executed according to the wishes of the artist, um, which works um, didn't happen because of weather, inclement weather, etc. Тоест тя казвала, че а, трябва да се каже кои а, творби са пристигнали късно, кои не са поставени така точно както художника е искал да бъдат разположени, а, кои не са се получили добре поради някакви климатични условия, заради времето и така нататък. Um, the next exhibition uh, that I want to mention was, um, of course, the very seminal um, show When Attitudes Become Form, curated by the legendary Swiss curator and art historian Harald Seemann in 1969 in Switzerland. А, не можем да не отбележим в този исторически преглед и изложбата на Харалд Сейман а, от 1969 година, кога, а, тогава, когато настроенията се превръщат в форма. Um, this marks a shift in the curatorial practice when um, the relationships created between the artworks in the exhibition became a founding element in the history of modern and contemporary art, and works were created specifically for and within the exhibitions, um, and international recognition was gained for artists and curators. А, това е пример, в който а, връзката между отделните творби а, при тяхното представяне, самата тази връзка се превръща в творба а, и а, е пример за това как авторите са създавали своите творби за целите и а, на тази изложба, специално за тази изложба. И това е един пример за това как един куратор, самият куратор се превръща в автор. And I'm very curious about how exhibitions have been transformed into ready-mades. Um, so being recreated. And I just И а, много любопитство поражда у мен а, факта как а, а, изложбите се превръщат в а, заготовки, които могат да се преместват на различни места. Um, <laughs> and again, getting back to the issue of the archive, Zeman's archive now um, is at the Getty Research Institute, and perhaps this will spark um, more <laughs> exhibitions related to this exhibition. Ето и тук още един а, пример а, за Земанс, архи, за архи- архива на Земан, а, който е сравнен как е изглеждал преди да попадне в а, института Гети. Самия той а, така представлява, може би, а, един подтик да бъде организирана някаква изложба и за организацията на една изложба. Okay, I'm going to skip forward. <laughs> um, but uh, these are just very important exhibitions in the history of curating in these um, in these um, new publications that are coming out that um, are trying to define um, the moment when important shifts take place in the role of the curator. А, всъщност ще трябва да посъкратя а, малко онова, което съм приготвила, но това все бяха изложби, които са споменати в литературата, свързана с кураторското майсторство. и то като краягълни камъни на развитието на тази професия в течение на времето. Magician de la Terre, 1989. 89-та Magician de la Terre. The 1990s as the curator's moment quote unquote. 90-те години са времето на куратора в, в кавички. И някои от тези, които виждате на екрана, господин Стоянов каза, че са наистина забележителни и до ден днешен. И трудно се установява контакт с тях понякога. Also the shift away from um, museum publications to publications about um, biennials um, and exhibition strategies as um, major resources for curators. Uh, в uh, литературата се говори много за uh, извеждането на кураторската професия от музеите и ориентацията към биеналета, към отделни изложби? And when I um, went to uh, school in the late 80s to um, a curatorial program, we had no we had no resources and now there's over 130 different curatorial programs in the United States and many um, international online journals about the subject. А, когато аз бях а, в университет 80-те години и следвах кураторско майсторство, бяхме сирачета, нямахме а, литература, нямахме материали, а, с които да работим. А сега има над 130 кураторски програми в Съединените а, щати и също голям обем от а, литература и публикации, които са по тази тема. Um... two points, and then I'll, <laughs> I'll um, summarize. Um, one is that the thinking today seems that um, seems to be that curators um, should have an equal relationship and equal exchange uh, working with artists, rather than um, taking a step back and allowing the artist to do. Yeah, well, exactly. Всъщност днес се говори много за равнопоставеността между кураторите и авторите, а не толкова кураторите да стъпват една крачка назад и господин Стоянов казва и обратното, защото и обратното понякога пречи на отношенията, когато куратора е водещата роля в отношението артист-художник-куратор. And maybe Stefan can speak about his relationship with Shannon curating the exhibition, how how that worked out. Може би Ам, Стефан може да каже как, какви са били неговите отношения с Шанан, когато курира тази изложба. Um, one other statement um, I'd like to make that's very important uh, in the US is that um, curators, we need to remind ourselves that our invention, improvisation, inspiration, and our knowledge is developed and refined by being with art and not always reconciling budget, lender, space, available resources, and institutional priorities. И ние, кураторите, всъщност трябва а, да сме наясно, и това е също мнение, което битува широко в Съединените щати, а, че нашето вдъхновение, нашата а, творческо отношение, нашата нагласа а, е диктувана и трябва да бъде диктувана от изкуството, а не от а, бюджети, от условия, от съчетаване на най-малкото необходимо, за да се постигне най-голямото. Um, we need to change the rules of what is expected when one comes to see an exhibition. Трябва да променим правилата какво се очаква, когато някой дойде да посети една изложба. And we also need to think about how exhibitions can have a life after they're deinstalled and what does that life look like. А също трябва да се замислим какъв е живота на една изложба след като тя слезе от а, стените на галериите. And um, this is the last will and, and testament of, of a curator who passed away um, suddenly. And I think it's important that curators um, and artists make a list of what he or she believes is fundamental to their work and refer to it from time to time. Това, което виждате е завещанието на един преждевременно напуснал този свят наш колега куратор, който а, пише а, в този списък какво е необходимо, за да а, реализира себе си един куратор както трябва в света. А, страст първо. Страст а, а, и а, око за а, различното. А, една, едно изпразнено съзнание, в смисъл празен съд, а, без пред предубеждения. Да, точно благодаря. А, и способност да бъдеш несигурен е четвъртото. Петото е а, да вярваш дълбоко в това, че са необходими изкуството и хората на изкуството. Шестото, да имаш среда, а, да събираш хора, които имат а, страст а, и а, разбиране а, за творбите на изкуството, а, да ги превърнеш в една аудитория по начин, по който а, те ще могат а, да бъдат стимулирани, вдъхновени а, и ще се породят от тях въпроси. А, и седмото е да направиш възможно да промениш едно възприятие. Um, Nick Waterlow, he's Nick Australian. Waterlow. Australian. Австралийски наш колега. He worked on the Sydney Biennial in 1979, 86, 88, and 2000. 79-та, 86-та, 89-та и 2000-та година той е работил по биеналетата в Сидни. And uh, lastly, I want to thank my colleagues here in Sofia for inspiring me to be vulnerable, respectful, to remain open to the vision of the artist, to forget everything I think I know, and to allow myself to get lost and to be available for a true alternative adventure. И искам да благодаря на моите колеги в България а, за това, че а, ме накараха да бъда непредобедена, да отворя очите си за нещо, което не ми е познато, да го приема като а, нещо, което е изключително важно, а, да възбудят апетита ми към приключението а, и а, да ме развълнуват. Thank you. Благодаря ви. Много благодаря на Шерил. Беше страшно интересна лекция, макар че ние малко я пресирахме и тя намали обема, но е наистина изключително интересно. А, Катлин Гончаров, която има голям опит с а, публични програми и въобще изкуство в публична, публичната му реализация в своята кариера, ще говори точно за този много-много важен дял от правенето на изложби и изкуство въобще в областта на кураторските практики. I didn't hear what she said. <laughs> Не чух обаче какво ми казахте. You that uh, Sorry, Kathy, sorry, that sorry. you had an amazing experience okay. in <laughs> running um, in Okay. art in public places, and also the very difficult part of reaching out to the larger community. Yes, yes, that, that is my topic, but it's also related to my curatorial practice. Да, това е темата, която е свързана с моята кураторска практика. Uh, I should say, uh, again, eh, all the thank yous that Cheryl did for me too. Искам да ви кажа, че всички for благодарности, bringing които us. изказа Шерил, моля приемете ги от мен. And I'm thrilled to be in Sofia, and I'm very anxious to see the artist studios and um, really understand what's happening here. Изключително радостна съм да съм в София. С огромно нетърпение очаквам да видя а, ателиетата на а, художниците, на артистите а, и с огромен интерес очаквам да видя какво се случва тук. And I went to school a few years, 10 years probably, before Cheryl, and at that time I think there were two programs in the United States, and it wasn't even curatorial programs, it was in general museum studies. And very few, few people studied this. There wasn't so much of an audience for art. А, трябва да кажа, че съм била в университета 10 години преди Шерил е, и тогава имаше само две програми в Съединените щати, то не по кураторство, а музе, музеознание. А, и нямаше а, достатъчно хора, нямаше достатъчно аудитория, която да проявява интерес към тази специалност. And also, there was not as much interest in what we call audience engagement. This is a kind of new buzzword. But um, and museums, etc., were really educational institutions, cultural institutions, and considered very elitist. And with the didn't really care that much about developing an audience. И е, един е, така една повеля на нашето време ангажиране на публиката не беше повеля на времето тогава. Никой не мислеше за този аспект е, на нашата работа. По-скоро музеите тогава бяха едни културни, образователни институции, елитарни институции и никой не се занимаваше с това да ангажира вниманието на публиката. losing my train of thought. Um, so uh, we had educational programs, but now the the world has exploded, um, and there's a much larger audience for art. But there's also more of an effort to get even more people involved. In fact, um, the statistic for the United States, anywhere anyway, is only 15% of the population visits just one museum a year. So we're trying to improve on that, and I don't know what the statistics are here, but probably similar. if any? <laughs> А, та, е, исках да кажа, че тогава нямаше толкова а, акцент върху ангажираността на обществеността с е, а, изкуството. Сега а, е, трябва да отбележа, че много повече хора се интересуват от изкуство, но ние сме ненаситни, и искаме още повече хора да се занимават с изкуство и да бъдат а, а, така ангажирани а, с изкуството. Статистиката сочи, че в Съединените щати само 15% от населението посещават музей един път в годината. Не знам за България как е, има ли такава статистика, може би дори и да няма, господин Стоянов. Колежката от мен каза, че има, но... There should be some sort, but are they available online? I'm asking, I'm just asking since I'm not... Има ли такава статистика, която човек може да почерпи от интернет? Колко ходят българите на музей годишно? Okay, okay, sorry. <laughs> uh, okay. Um, and as far as my career, uh, almost entirely was in New York, where we didn't really worry so much about audiences because there is a built in audience in New York City. Uh, I recently moved to Florida, where I'm uh, curator of exhibitions at the Boca Raton Museum. And Boca Raton in Florida is a kind of retirement community, pretty conservative. And so now we really, I'm really having to work to get people to get in and understand. So I'm now, I think, in a few years I'll probably be an expert on audience engagement, I hope. Uh, <laughs> през целия си живот съм работила в Нью Йорк и там толкова много проблеми с ангажиране на аудиторията нямахме с ангажиране на публиката, но се преместих в Флорида в Бокрейтън, което е едно място, в което живеят uh, пред, предимно хора в пенсионна възраст и трябва да ви кажа, че сега оцених, uh, колко трудно е всъщност човек да може да ангажира аудиторията и обществеността с е, изкуството и наистина трябва да работя така много усърдно, да не да даде плод това усилие след няколко години. Вероятно след няколко години ще стане експерт по ангажиране на аудиторията към изкуството. And also for us it's very important to bring children in. Uh, school groups, we have thousands of kids coming through. Uh, of course, you know, they're required to go on these field trips with their teachers. And part of this, too, is the idea that you need an audience 20 years from now. And especially in a place where Boca Raton, where the population is older, they're dying off, and so we need younger people. Особено внимание обръщаме на младежите А, и то не е само защото от училище задължително а, ги водят на музеи, децата, момичетата и момчетата да разглеждат изкуството, а и защото след 20 години също ще ни, трябват, а, ще ни трябва аудитория, ще ни трябва публика. А, в нашото застаряващо градче хората до тогава трябва да дойдат просто млади хора, които да заменят а, нашата аудитория днес. And as far as my curatorial practice, uh, related to audience engagement. Whenever I do a show, I really want to make a show for that particular audience. Uh, I did an exhibition um, at a new, a new, museum in North Carolina at Duke University, and I needed something that would relate to that community. А когато говорим за ангажиране на публиката, на аудиторията, а, трябва да кажа, че когато организирам изложби, винаги а, вземам предвид а, това, кой ще гледа тази изложба. В Норт Каролайна, в Северна Каролина, в Дюк Юниверсити организирах а, една такава изложба. So um, after really talking to a lot of people in the community, I realized one thing of real interest there was uh, environmental issues because they had a, a very sophisticated and uh, world renowned environmental sciences program. And they, um, the state was being deforested. It was a very lush green, still is, but it is being deforested. И при подготовка на изложбата аз а, говорих много с, а, това, а, с хората наоколо, какво ги вълнува, какво, какво им представлява интерес а, и установих, че екологичните въпроси са им много при сърце. Това е един така щат, в който има много, той е много добре залесен, има много гори, но проблема на хората и опасенията, които имат е, че а, тези, този щат се обезлесява, много гори се унищожават. So I decided to do a group group show, international show. Uh, and it, this was a community that was not used to things like video or even photography as art. They were expecting, you know, realist painting probably. And so I did a show that uh, dealt with landscape, the forest. It was called The Forest. And a lot of it was very political. And it was really an introduction to people to a, a new way to look at contemporary art, also from a political point of view. Така че направих една изложба международна с а, а, инсталации. Хората не разглеждаха, до тогава не бяха свикнали да възприемат видеото и фотографиите като изкуство. А, изложбата се наричаше Гората, The Forest, и вътре имаше много политически послания, така че а, това беше една изложба, която беше построена по съвсем различен начин, а, необичаен за хората. Okay, and now in Florida, I'm just thinking about shows I can do down there. For instance, um, you know, we compete with the beach uh, and golf and things and like diamonds. that. So, <laughs> yes. So I'm thinking we should do a beach show, or it becomes very, very hot there in the summer. So I would. Another thing I would like to do is a show about artists who have done uh, projects in the Arctic and Antarctic, of which there have been many. So it would be perfect for 100 degree day. <laughs> а, така че във Флорида, като отидох, сега се чудя какво да, каква да бъде темата, като никой не може да се а, бори с плажа, никой не може да надмине интереса към плажа. А, и се чудя дали да не измисля някакво шоу, някаква изложба, която творбите да са правени в, а, на Южния и на Северния полюс, а, които да бъдат показвани в един ден, който е на 40 градуса топлина. And so then I come to, um, in 2003, I was the U.S. Commissioner for the Venice Biennale, where uh, I did a show with Fred Wilson. And Cheryl already showed a few images of Fred's uh, from a very important project he did, Mining the Museum. And she showed an image where he combined uh, 19th, 18th, 19th century very fancy European silver um, from the museum's, the historical museum's collection with um, slave shackles to make the connection with metal between the silver, between the slave shackles. So uh, that was an important show of Fred's. But А, а, бях а, комисаря на Съединените щати за биеналето в, Вене, в Венеция и а, там работих с Фреди Уилсън. Всъщност а, вече видяхме в предишната презентация Mining the Museum а, от 19 век а, а, от един стар а, исторически музей а, една колекция на сребро. И а, доколкото видях, а, сега вероятно търсим точно тази снимка от а, предишната презентация или... Oh, okay. Uh, I should say also that uh, Fred and I did another project earlier in the um, in the 90s, През 90-те години с Фред заедно правихме една изложба uh, and we represented the United States in the Cairo Biennale in Egypt. в Египет за Кайрското биенале. And for that, he specifically wanted to deal with the idea of um, Africans, um, African culture in Egypt. And uh, so he had made a pharaonic museum. He's really making the point that um, African American culture is related to Egyptian culture. Um, and there were three sections. There was one, a kind of fake pharaonic museum, а, с, в който африканската култура трябваше да бъде акцент а, и да не се направи връзка с афроамериканската култура и африканската египетската култура. Първата част беше а, един фараонски музей. Um, and another part, and these were all like tourist objects that we bought, but made an, a, a kind of fake Egyptian pharaonic museum. А, и всички тези неща бяха туристически статуетки, които туристите си ги купуват, така че всичко беше така един мним фараонски музей. and then another part was a colonial museum where, again, we borrowed and bought anti- colonial antiques from the central market in Cairo. Другото е, беше колониалски, колониален музей и а, взехме под найем такива колониални антики от, за Кайро. But the most interesting, I think, for the Egyptians was all this African American uh, kitsch that he gathered up uh, from the streets of Harlem. And what they didn't know, and maybe you don't know either, is, is that um, African Americans really look to Egypt as kind of a homeland, even though it's mm. really not the case. I mean, it's and so uh, you see black Americans dressed in Egyptian garb and uh, necklaces and all these things. So there's this kind of homage to Egypt. Трябва да ви кажа, че всъщност най-голям фурор предизвика кича, който той беше събрал от улицата на такива афроамерикански фигурки, статуетки. А, и афроамериканците, не знам дали знаете, но те разглеждат а, Египет като своя родина. За афроамериканците е въпрос на така на достоинство и на престиж да се обличат в такива египетски дрехи в а, а, и те разглеждат всъщност корените си, че идват от Египет. Um, and so there were T-shirts and, and decorative objects, but this really interested the Egyptians because they had no idea about this. And actually, when I came back home, one of the first places I went after I went to the Metropolitan Museum of Art in New York, and they have the Temple of Dendur, which they re- recovered from Egypt. And the first thing I saw was two African American women in full Egyptian garb worshiping the sun. in the temple of Dendor. I mean, <laughs> you can't make this um, stuff up. Uh, so the Egyptians are like, why? не, <laughs> но те така си мислят, но египет, египтяните всъщност не знаят, че е така афроамериканците, че ги боготворят тях. И като се прибрах в Америка, отидох в Метрополитен Museum и там има там една секция, която е за Бога Слънце Ра и виждам аз две афроамериканки, които седят и така се молят на Бога Слънце Ра, нали? а пък а, египтяните питат, ама защо така, защо всъщност нас избрахте да сме ви родина? And one of my favorite pieces from it, um, we found uh, a Napoleon equestrian statue uh, in the market, colonial, <laughs> and uh, Greek fake pillar. Намерихме на пазара една а, No, the Наполеон... Egyptian bazaar. а, а, из- из- египетския пазар при това, а, една а, статуйка Наполеон на кон и една а, колона, гръцка колона. Yeah. And on top of that, we put a TV screen, and the Napoleon was on the top of the TV screen, and we played an MTV music video of Michael Jackson, where he is a kind of Egyptian sprite, and um, and Magic Johnson, the famous uh, basketball player, is playing the pharaoh, and there was another black fashion model whose name I can't remember, and she was the the wife of the pharaoh, and he's performing for them. Anyway, it was Те hysterical. сложихме статуетките така отгоре върху един телевизор и на телевизора пуснахме едно видео на Майкъл Джексън, в което видео а, нали, а, той е фараон, играят в египетски дрехи такива облечени. So the point of that show is, with the audience engagement point, is that we really wanted to deal with Egypt. Та, това имам да ви кажа всъщност а, като опит за това как ангажирахме публиката в Египет. And so when we did Venice, it was something very similar. I mean, most countries, when they represent uh, their countries in the Venice Biennale, they bring stuff. It's not necessarily related to the community or anything, and it's done more for an art world audience, for the collectors who come for the openings. And so I happen to know a lot about Venice and the history of Venice myself. А в Венеция същото нещо направихме. Обикновено а, така възприятието на хората е, че на биеналитета се излагат неща, които трябва да се харесат специално на познавачите, които идват на откриването, но по отношение на ангажирането на публиката, на аудиторията, това е а, мой опит, който имам от Венеция и други много неща знам за биеналето в Венеция. So, um, I got a grant for Fred and I to go and spend a good bit of time in Venice. Uh, this was before we, we got this, was before we made our proposal. Um, and I really taught him a lot about the history, and we went around and looked at many things, and uh, for him to formulate the ideas about it. And then when we were awarded it, we went back Така че с Фреди а, всъщност кандидатствахме за една безвъзмезна помощ за един грант. А, четири седмици трябваше да стоим там. Доста работа трябваше да се свърши, да се поручат нещата а, и а, да разберем всъщност какво вълнува а, венецианската публика. И след като ни дадоха гранта, се върнахме. So the whole idea of the show, which was called "Speak of Me as I Am," which is a quote from Otello, um, was about the role of blacks throughout the history of Venice. So part of the point was in uh, we borrowed old master paintings with black people in them, and we uh, found a scholar who is an expert in images of blacks in the Renaissance, and we went with him and went all over Venice looking for things. Темата беше Speak of me as I am, който е един цитат от Отело. Говори за мен такъв какъвто съм. А, и а, трябваше за целта да съберем а, образи а, на а, негри от а, всякакви... А, this is not a bad word in Bulgarian, by the way. А, а, от... Yeah, politically correct. Um, от а, Ренесанса наехме си даже и един учен, който е експерт по изображението на цветнокожи от а, времето на Ренесанса и тръгнахме да събираме творби, на които има такива образи. So we took old master paintings and he projected uh, a light on them, and then there was a recording. So these figures would be speaking to you. But in the Renaissance, it, they were not particularly slaves. They could be businessmen, they could be anybody, because Venice was a big international melting pot in the, lots of ways like Manhattan is now, like New York is now. И а, м, той ги сложи на бял фон и а, с видео ги направихме така, че все едно ви говорят тези фигури. А, сега, между другото, те не са а, в а, ренесансовите творби, те не задължително винаги са роби, защото Венеция е била това, което сега е Нью Йорк. А, им били са и търговци, били са и търговски пътници, а, така че това беше идеята за биеналето. And the words were recorded from uh, immigrants living in Venice who were but- from mainly from Senegal, but also from uh, Arab countries, and it was uh, in many different languages. Думите, които и, а, изговаряха, бяха всъщност изречени от чужденци, които живеят в Венеция, хора, които са от най-различни държави, а, африканци, араби. Uh, and this piece was in the window, and what uh, we did, we um, worked with a fabric um, factory in Cuomo, where they do all the finest Italian fabrics, and they created fabrics for us. We worked with the seamstresses at La Fenice, their opera uh, theater, and some actually Eastern Europeans who know how to carve very well, uh, who made the heads. Anyway, А, всъщност наехме, а, взехме платове от най-известната италианска фабрика за платове. А, от Лафаниче а, направихме а, моделите, което е техния а, театър известен. А, за главите а, използвахме, мисля, че бяха източноевропейци, търворезбари, които бяха много добри So these are life size mannequins, also the mannequins we had done in Milano. Every, almost everything was done in Venice or in Italy that we did. But these are figures that, life size figures in the window, three dimensional, that looked, that they walked right out of Venetian paintings. So um, there's a Mantegna, there's a Veronese, there's a Capaccio, a Marziale. and uh, и, Tintoretto, I believe. Uh, това са авторите, um, чието um, фигури бяхме взели от uh, техните портрети, които изреди току-що. Uh, въпросът е, че това са, мани, uh, това са манекени, които са с човешки размери, с истински човешки размери, uh, които изложихме в витрината, облечени по този начин. Uh, and in front, um, in Venice, if you've been, and all over Italy, there are Senegalese mm-hmm. vendors who sell fake Prada and fake whatever, these bags everywhere. Uh, and it's, of course, illegal, and they're illegal immigrants. And they run when the police come, but they're everywhere. <laughs> Но ако сте били в Венеция или в други големи европейски градове, ще знаете, че има много сенегалци, които продават чанти ментета и всякакви стоки ментета, така на чершафи по страни на улиците, на тротуарите. И в момента, в който видят полицията, веднага много бързо бягат. Ние ги бяхме разположили така пред нашата витрина. Um, so anyway, what he did um, is he had more fake bags made, but in China. And hired a Senegalese, and he did it as an art installation, as an artwork, and hired a, one of the Senegalese vendors to guard it. So it's an artwork; he's not selling them. А, so it was a kind of joke. А, Всъщност а, шегата тук е в това, че чантите, които са направени, а, не са ментета, а са специална изработка и човека, който а, седи там, не ги продава, а ги пази. То, той беше пак сенегалец, който продава такава стока на улицата амбулантна, но ние го бяхме нели да седи и да ги пази истинските чанти. Това беше част от нашата инсталация. Did you get him a permit? No way. Nope. Gorilla. We met a lot of these people. They met a lot of them. They, they were all... Много, много такива хора имах. I mean, most of the people we met, we met many people who worked in the hotels, people of color and, and Arabs, uh, Africans and Arabs. Uh, and uh, most of them are educated, but they have no way to make a living in their countries, so then they come to Europe, as you know. So I think Много you have an immigration problem here. Много такива цветнокожи има. Те работят и в хотелите, работят и като търговци, амбулантни. амбулантни. А, те много от тях са образовани хора, но просто не могат да си намерят достойна работа в държавите, в които са и заливат Европа. So, okay, almost. The one, one thing I should say is the other part of the show you know, if you're in Venice, you see a lot of these blackamoor, very racist figures, you know, the, the servants with, and the lamps of black people. Anyway, so part of the point is, is that black people were more respected during the Renaissance when you see them in these lovely paintings. And then after the, Af- uh, the Atlantic slave trade, when slavery really became associated with black Africans, that's when this more racist imagery came out. And he would alter these images. Всъщност нищо расистско няма в изображенията на цветнокожи в ренесансовите портрети. Едва след търговията с роби през Атлантическата, през океанската търговия с роби свършва, тогава всъщност се налага стигмата на това цветнокожие всъщност е роб и така нататък. Окей. Okay. Добре. Много благодаря на Катлин. А, така хрумна ми, че в момента правим едно много интересно за завъртване, тръгвайки от Стефан, който тръгва от България, за да отиде в Нью Йорк, преминавайки през а, преглед на различни кураторски практики, както и а, различни стратегии за правене на изкуството по-публично и привличане на аудитории. и сега правим едно такова бързо завъртане към Деси Монева, която стои от другата ми страна, която ще се върне към българската ситуация. А, през последните колко, може би 15 години, 15 години, горе-долу толкова време се познаваме и ние. А, ти мина през различни етапи. Имаше а, малка галерия, която се занимаваше преди всичко с търговия на комерциална, галерия Триадис. От този период в общи линии се знаем. А, сега а, имаш своя галерия, имаш голям опит в а, това, което в България е доста слабо развито всъщност, търговия с изкуство. А, Трудно е тук в този формат, който е доста, доста малък, да тръгнем да правим някакви големи обобщения, но може би е добре да кажеш няколко думи за това, твоя път на какво те научи, свързан с менеджмента в областта на изкуството. Здравейте всички! Благодаря ви, че сте тук и споделихте времето си с нас. Когато заговорим за пазар на изкуствата в България, то е все едно да стъпваме по мини. първо, защото това е огромна отговорност да бъдеш колекционер, да можеш да колекционираш, да си позволиш да колекционираш изкуство, съвремен, и то съвременно изкуство. Но а, преди всичко това, освен отговорност, е и призвание. И а, и как да кажа, това е а, нещо, което а, без него артиста не, не може да съществува, защото той е една от основните движещи, движещи сили, за да съществува изобщо арт, изкуство. А, колекционерите са част от а, хората около артиста, от които зависи а, това да се случват проекти, свързани с свързани с изкуство, но те не са и най-важните, разбира се. Аз минах през две галерии. Първата галерия, в която работих, се казваше Триадис. Тя беше малка и комерциална галерия. Когато започвах, бях още студентка по арт менеджмент и а, това беше абсолютно нова специално за България. Почти никой не знаеше нещо какво е това. Нито си галерист, ни, нито си изкуствовед, но а, аз така чувствах едно вътрешно призвание да, да вървя напред и да, да, да следвам сърцето си и да правя това, което ме вдъхновява. И а, първата галерия всъщност ми беше виртуална галерия 2000-та година. Направих една, един сайт. То не беше галерия, но беше един сайт, който нарекох виртуална галерия. И чрез а, него осъществих пък много интересни контакти. Не успях да продам изкуство, разбира се, по интернет, защото тогава беше много много а, слабо развито а, чрез интернет да се купува каквато и да е стока но осъществих много интересни контакти с няколко колекционера в България и съответно с, а, а, с автори. Разбира се, минах през този период на, комер, на комерциална галерия и, и, и направих доста комерциални а, изложби, така че стигнах до, до един момент, в който осъзнах, че а, изкуството не е само да успяваш да продаваш картини, а, и, и да контактуваш с колекционери, въпреки че понятието колекционер е много субективно в България а, и ще се обоснова защо. А, трябва да се върна просто назад, поне 24 години ли е вече от падането на Берлинската стена, когато а, се освободихме от тематичния натиск, на социално-политическите, така, действител, социално-политическата действителност у нас. И ние започнахме на чисто и на ново, т.е. без правила, с а, желание за откриване на нови светове и на нови начини на работа. А, просто, а, връщайки се 24 години назад, аз виждам... А, етапи, в които е имало а, ситуации, в които са заработвали пазарните правила. Тоест, имало е колекционери, които са търсили, имали са потребност да, да, да притежават изкуство. А, и все още има такива, но, а, но липсата на ясни критерии, какво и как трябва да се колекционира, липсата на липсата на, на, на, как да кажа, на авторитети в, в това а, често размива, размива тия ситуации и така наречените колекционери в България изгубват потребност да, да притежават изкуство. А, в момента ситуацията е много различна. След като а, малко преди кризата, економическата криза 2009 година, аз а, а, стигнах до една такава точка, в която се наложи вече да изляза от малката комерциална галерия и осъзнах нуждата, за да продължа напред, да се развивам, да открия онова място, където да направя голяма галерия с витрина, където да се случват така, по-масштабни и по-вълнуващи изложби. А, и имайки възможността да пътувам по света и да черпя опит от големите музеи, от новите практики, от новите места, в които се случват а, истинските изложби а, и истинските проекти, а, стигнах до извода, че трябва да открия галерия като галерия Зина, която а, беше а, ситуирана на Московска 11, а, бившата царска Юзина. На... Това всъщност е, е била електрогенератор самата сграда на царския дворец и така много естествено дойде като, като като фокус самата нова галерия, с новото си име, с новата си мисия, с новата си така, концепция. Тя, това беше един експеримент за мен, да проверя дали, дали а, може в България да работи да работят механизм, световните механизми на представяне на изкуство, като а, едно от основните за мен е правила винаги е било да атрактираш публиката. Публиката трябва да бъде провокирана, за да идва, за да се вълнува, за да за да има диалог, тя трябва да бъде атрактирана, т.е. провокирана по, по какъвто и да е начин. А, разбира се, не на всяка цена. А, и а, това, което осъзнах а, чрез тази галерия, която не беше комерциална вече, позволих си да каня големи имена и знаех, че те могат да, така, да бъдат вдъхновени, за да излагат в това пространство а, а, е, осъзнах, че всъщност правилата, по които, а, по които се, а, се, се движат процесите, свързани в изкуството, правилата, по които в света се движат процесите, свързани с изкуството, в България не въжат. Тук... <laughs> Тук, се, тук просто е една отделна реалност на всичко, което съм виждала по света. А, и а, не, че сме по-различни от всички останали А, от всички останали артисти по света, от всички останали галерии по света, но а, а, ние сме една отделна реалност, която е задвижвана от собствени механизми, независимо от политическата реалност, независимо от това дали има колекционери, които да купуват изкуство а, и да колекционират изкуство, независимо от това дали има институции, които да подкрепят а, а, изкуството. А, просто ние си следваме ни наши си правила и сме една отделна реалност. Много е особено. Ам, Пазар на съвременното изкуство в България може да съществува и го казвам с чиста съвест, защото съм а, реализирала прекрасни а, продажби а, през тези 15 години, в които вече а, така, е, трупам своя опит. А, но а, <laughs> в момента ситуацията е много особена, тъй като а, така наречените колекционери през 90-те години, а, те бяха те, те всъщност са два вида колекционерите. Това е, това е продиктовано от моя опит. Вие може да спорите, разбира се, с мен, но един вид са тези, които а, които имат потребност да, куп, да, да притежават изкуство и избират изкуство от, а, така, от емоционална гледна точка. Ако нещо ги е докоснало, независимо дали автора е известен, независимо дали автора е име. А, и вторият тип а, колекционери са тези, които купуват изкуство а, заради името и заради това, че автора е известен и е добра инвестиция. А, в момента ситуацията е особена защо, в България, защото нямаме достатъчно информация, според мен, за това какво се случва по света. А, така наречените стари майстори, за които колегата Стефан сподели своето възмущение, вече се изчерпиха като, как да кажа, като интерес от страна на колекционерите и в, просто в един момент те, те, те, те се пренасищат, имат достатъчно много картини и изгубват интерес да купуват нови. А, докато а, ситуацията в съвременното изкуство е много трудна в момента, защото те нямат достатъчно информация. Тоест хората, които могат да си позволят а, да притежават изкуството, а, дори, дори да пътуват по света, те нямат потребност да отидат, да отидат в музей и да видят какво се случва. Това е голям проблем за нас. Много голям проблем. И аз осъзнавам отговорността да работим за за, за, за, за, младите, за младите хора, които да, да се преживяват изкуството във всеки един момент и навсякъде. Не само, не само да отидеш, защото ако, ако от дете родителите ти не те а, заведат на театър, на кино, на, на изложба, ти по-късно няма да имаш потребност да го направиш, разбира се. А, така че е огромна отговорността към нашите деца и да се възпитава отношението към изкуството от най-ранна възраст. А, и това е един от основните проблеми. Трябва да насочим усилията си там. А, друг основен проблем в България, който е свързан с това дали има или няма пазар на изкуството, дали има колекционери в България, които да са стимулирани да, да, да купуват изкуство и ето липсата на адекватни музеи. На адекватни музеи за съвременно изкуство. Да, имаме държавни музеи а, и те правят немалко добри изложби, но а, дали, дали, дали тези музеи са извън а, всякакви, дали, дали, дали пресичат всякакви интереси, държавни или частни, тук вече можем да спорим, защото едно изкуство трябва да бъде абсолютно освободено от всякакви економически конюнктурни и, а, и, и, и какви ли не обусловености, за да, за да бъде то истинско и да бъде искрено в идеите си, в това, което казва. А, а какво е изкуството, освен начина по който ние живеем? То е едно огледало на обществата. Така че изкуството в България е, може да видите СБХ. Ето, е абсолютно огледало на това какво се случва в нашето общество. Да, така че... А, а, но, разбира се, има много качествени автори в България. Има хора, които могат да си позволят да, да притежават изкуство, а, но те трябва да бъдат стимулирани чрез а, представяне адекватно, в подходяща среда на съответните идеи на авторите. Така че това, което, това, което би задвижило по-мощно процесите, свързани с, нашото, с съвременното ни изкуство, защото класическото ни изкуство, то си има неговото си място в музея, то е вече казано, показано, видяно. И в колекциите, съответно, на, на, на малкото хора в България, които го притежават, разбира се. Но, а, но съвременното изкуство е това, което е живо, което е двигател и което може да да отрази по някакъв начин а, сега това, което се случва в нашето общество и да, остави, и да остави информация за следващите поколения и то трябва да бъде стимулирано и натам трябва да бъдат насочени усилията ни. А, така че, за да, за да, за да можем да за да можем да, да съпреживяваме такива проекти, свързани с добри идеи в съвременното изкуство, а, си мисля, че трябва повече да се говори за това. Трябва повече да говорим за проблемите, трябва повече да говорим за отделните интереси на отделните групи какво може да ги обедини. А, и, и да търсим общи решения, за да, за да се случват нещата по подходящия начин. А, друг, друго нещо, което ми прави впечатление, а, имайки възможността да, да посещавам световни музеи за, за съвременно изкуство, а, и галерии, разбира се, като тази на Стефан, която е уникална, просто уникално явление. Българин, който е успял в такава среда да, да, така, да се наложи толкова много години и да оцелее и да работи в тази посока, без, без да и за миг да се е позволил комерциал, нещо комерциално. А, аз се възхищавам безкрайно. Но а, имайки възможността да... Имайки възможността да посещавам такива места, установявам, че няма особена разлика между, между а, останалия свят и, и, и, и, и тук нашата ерия, нашата област. А, имаме невероятно добри автори, които са дори понякога вижда много нива над, да кажем, някой известен артист по света, но няма достатъчно самочувствие. Защо нямаме достатъчно самочувствие? Аз от позицията на галерист Ардила познавам, да речем, ситуацията в Харватско или в Норвегия, където съм бил много активен, излагайки, изнасяйки лекции и така нататък. Харватско, която е една страна с безумно сериозна държавна политика, почти няма колекционери. Аз България познавам поне, а, е, идвам само два пъти годишно, познавам, познавам поне 20 лично а, влизал съм в офиси на различни хора, виждам безумно много изкуство. Само, че някъде, както Деси каза, не се преминава в следващия момент. А това а, го осъзнавам сами аз и критикувам а, доста, за да ги посъбудя а, българските колекционери, институции и така нататък. Значи, Мя, хората ги има, които се интересуват от изкуство, които имат авуарите да купуват изкуство, само че не се стига до това преминаване. А всички тези процеси са световни процеси. В Америка не е имало колекционери на съвременно изкуство. Говори се за съвременно изкуство и колекциониране едва в 80-те години което не е съвсем далече. Преди това са купували само стари майстори, а световни, а съвременното изкуство започва активно, може би в Нью Йорк от 10 на фамилии да се колекционира на много ниски цени, които пък зара поражда след това. Следващата генерация, следващата генерация, следващата генерация и в момента са над 5000 галерии. А, не искам да сравнявам, защото нали, цифрите са съвсем различни, но което искам да кажа, ето, едно, една страна, Харватска, която има истинска сериозна политика за поддържане на съвременното изкуство, има световно известни таланти, няма колекционери. В България това го има. Кое трябва, какво трябва да се направи, че не само държавата да е отговорна за българските автори, съвременни автори, а и а, корпорациите, бизнесите, частните лица трябва да стъпят, но как да ги привлечем? а, и заедно. Всички трябва да работим заедно. Връждуващи групировки, фундации, а, писна ми да го гледам това нещо. Трябва да се вземем всички в ръце, това е наш дълг и трябва да го направим. Как ще стане? С малко усилие от абсолютно всички. И затова съм тук, затова работя с Десислава Монева а, и предлагам по кръгли маси, в пресата вече да започне. Ваша дълга също хората от преса да се говори непрекъснато, защото, окей, имаме прекрасна история, само че изкуството не излиза от музея. Отново се връщам на също, за да могат самите колекционери да чуват. Аз съм създал двама български а, колекционери на съвременно изкуство. Когато ги заведох в 2005 година на ФЯК в Париж, а, те сочеха с пръст а, фотографите и казваха какви са те постери и афиши. Хванах ги за ръката и ми отне може би 6 години, но ето вече имам двама български колекционери, които предпочитат да останат доста дискретни, но те колекционират и си купуват почти по една работа от мен на година. А, става въпрос за световни имена, а не локални а, в момента да, тъй като ще престоявам и престоявам вече за първи път един месец в България. Предполагам, че ще успея да продам няколко български автори, съвременни, ще съм много амбициозен, на съвременни български колекционери. Така, но трябва да работим, идеята е да работим заедно, а, да колаборираме, за да може нещо да се постигне. Да, абсолютно. Ам, тук, тук се замислих, слушайки Стефан, дали всъщност изкуството трябва да бъде притежавано. Дали е необходимо изкуството да бъде притежавано. Но ако, не, ако няма частни колекционери, ако няма потребност това да бъде а, селекционирано, разбира се, субективно от даден човек, колекционер, а, то няма да, да бъде съхранявано, може би това е нещо, което движи, това е нещо, което стимулира автора да работи, той да бъде наблюдаван от определени колекционери, да бъде следен от определени колекционери и, и, и така да преминава в различни етапи. Но, <laughs> може би Весела трябва да сподели. Мисля, че ти си човека и Мария, и Мария, да. Трябва ли изкуството да бъде притежавано? няма да се включваш. Ние, <laughs> ние понеже сме по принцип към, към своя край, а, да, значи, за да отговоря на твоя въпрос, една нормална художествена сцена, тя трябва да има всички механизми, които да стимулират и да развиват сцената по някакъв а, нормален начин. Трябва да ги има музеите, трябва да има образователната система, която да поражда интерес към съвременно изкуство, трябва да има теоретичната сцена, която да наблюдава, критикува, описва, да има преводна литература, която да бъде под всички тия въпроси, тя да е на български, да налага нова терминология нещата са, са много. Трябва да има културна политика като цяло, България да участва и да се финансира участието на български художници в чужбина. Това е гигантски проблем за всеки, който се опитва да изнася българско изкуство в света, защото то не може просто да стои тук, там, в тази малка карта да се стои само. Се е сблъсквал с тоталната невъзможност това да се случи по нормален начин. Аз съм го правила няколко пъти и честно казано не бих се опитала така сега да го направя. Yes, yes, yes, baby. <laughs> да. И така, да, наистина е изключително трудно, но да, съгласна съм, просто това е един механизъм, който трябва да съществува в цялата му пълнота, за да може да има бъдеще. А, от образованието през музеите, колекционерите и търговците на изкуство, кураторите, всичко това трябва да бъде на лице, за да може да има някаква нормалност. А, мен ми се иска на самия финал на тази нещо следно между дискусия, лекция, презентация, което ние направихме сега, да дам думата на публиката, ако някой иска да каже нещо, което му е много важно и което е важно като някаква така а, реакция на това, което до сега протече в залата, ще бъда много доволна да му дам микрофон. Галя. Е, тук ние всички ще знаем малко името. Бежичния, да. Искам да задам един въпрос към Дислава Монова, която последно говори. Относно това, за което споделихте с нас. Вие в момента поддържате едно изложено пространство в един от софийските молове. И исках да задам този въпрос към вас. Какво е ви наблюдението? Каква е аудиторията? Как се отнася тя към съвременното изкуство? И това ли са новите изложени пространства в наши дни? В смисъл, така ли мислите, че ще привлечава една по-голяма аудитория? един от така, съвременните подходи е да се, да се, да се атрактира публиката, излизайки извън залите, извън галерийните пространства. Идеята, идеята ни вече е да, да, да създаваме предпоставки за по, по пространства, в които да можем да, да, да, да изразяваме различни идеи на авторите. това пространство в офиси Сердика е една административна сграда, която има 15 метров таван и е доста, доста нестандартно за галерия пространство, където ние в момента експериментираме отново, дали е възможно да, да, така, да внушаваме по-убедително проекти на, на, на различни съвременни автори. И в момента там можете да видите, това е Сердик офис и мисля, че си няколко 43 ли беше Жоро адреса, може да видите а, така една много интересна изложба, която поставя идеята за диалог. Има една инсталация на Георги Янков, а, която може да отидете и да видите. Споделете споделете дали действително сме успели да внушим това, към което се стремим. Тоест, ние искаме да достигнем до по-широка публика, не специализирана, защото в една галерия с бели стени а, така, се създават предпоставки за по-селектирана аудитория и има някаква, да кажем, граница. В, а, не всеки би влязал в галерията. А достигайки до такива обществени места, където минават всякакви хора, а, опитваме да достигнем а, и, и, и да развълнуваме а, различни типове, различни видове публики. И това е експеримент. Мисля, че се получава. за мен също е странно, защото в Америка нямаме в моловете. Нито имаме галерии от типа, на които виждаме толкова много в България, които изглеждат сувенирни магазини. Това е по моловете и Поддържам идеята, тъй като българина в момента прекарва большинството от свободното си време или пред телевизия, в кафене, в мола. И ако това е начина да се стигне, това е мое наблюдение, казвам го абсолютно без, безпристрастно, с много болка, но това е положението. А, ако това е, трябва да аплодираме една смелост, която е доста нетрадиционна, а деси е критикувана от всички, а, което е ужасяващо. Отворете си а, мозъка, очите, а, мисълта и съдействието на хора, които правят нетрадиционни, вземат нетрадиционни решения. Защото по този начин се създава публика. В момента тя няма физическо пространство като галерия, а, а отива на нещо, което е много смело, амбициозно. И аз непрекъснато си мечтая, откакто го видях, всъщност каква изложба да й предложа от Америка или от Европа. Така че а, смелите и нетрадиционните хора трябва да бъдат приветствани, а не непрекъснато критикувани. Защото някои колеги видях, че си тръгнаха по най-демонстративен начин или по не знам каква причина. Too bad for them. А всъщност не си тръгнаха по такава причина, защото имаха ангажимент. А, ако има други въпроси? The museum where I worked in Puerto Rico when we were closed for renovation um, and new building project, we opened our museum in the largest mall in the Caribbean. And I think it would have been more successful if we would have been free to the public, but our Порто Рико, в Порто Рико всъщност нашия музей а, имаше един нов проект, а, изградихме нова сграда и тя е част от най-големия мол на Карибите. За мен би ми се щяло, ако е възможно там входа да бъде безплатен. And we tried a combination of programming. We did, um, we wanted to bring uh, Monet paintings, um, <laughs> um, yes, contemporary art from New York, <laughs> from uh, Stefan Stoyanov Gallery, and also um, uh, we did uh, an exhibition of pop art, comparing pop art in the U.S. to pop art in Europe. And many of these artists, such as Sigmar Polka and Richter, their first shows were in department stores, and so we were trying to play off of um, the history of art as well in that way. И всъщност там изложихме Моне и всъщност съвременно изкуство, съвременно американско изкуство, което на ръце Стефан донесе с самолета. А, и а, изложихме и поп-арт, като сравнявахме поп-арта в а, американския му вариант и в европейския вариант. Изложихме и други автори. А, опитахме се по някакъв начин да доведем а, всъщност а, изкуството в една среда, която е среда на универсалните магазини, където хората се задържат по принуда понякога. Until very recently, almost all contemporary art in Japan was shown in department stores. And actually, when I was in Cairo, they were shown in antique stores. До неодавна, всъщност в Япония, всичките съвремен, цялото съвременно изкуство се подаваше по такива универсални магазини, дори и в Кайро. А в Кайрото пък, в Кайро а, имаше изложби на изкуство в антикварни магазини. Питам но това може би е повече въпрос към хора от общината, но все пак вие работите и с тях. А, как се отнасят те към а, излагането, по-точно по показването на видеоинсталации и видеоарт а, на открити пространства по стените на големи сгради, както се представя и показва реклама? В смисъл, дали са отворени за такъв тип показване? И само секунда да, да допълня, според мен е много удачно показването на съвременно изкуство в мола, тъй като дори дизайнерски погледнато, сградата на Мола много е, повече отговаря на, на, на стилистиката на съвременното изкуство, отколкото който и да е музей, нали, където то стои ретро, вехто и в смисъл, точно за това може би няма интерес. Всъщност, за да има интерес, може би трябва да има в бъдеще. Разбира се, тя е а, въпрос на много инвестиции, на много пари, но може би, ако има сграда подобна на МОЛ, която да е само музей за съвременно изкуство, може би ще влизат и хора, които ходят в МОЛа само заради изкуство. Това е моето мнение. В смисъл, поне младите хора не биха влезнали в стария тип музей. Нали? В смисъл, това е като съвет. Нали? Ако преговаряте с общината, да има такъв тип наглас. Нали? Може ли да добавя един въпрос към кураторите тук? за по-скоро как се отнесете към а, интер, мултижанрови проекти или по-скоро размяната на публики, което у нас също за мен много, много липсва и има една много хубава мисъл на Годар, че не киното е отражение на реалността, а реалността е отражение на на киното и мисля, че бихме могли да я приложим към е съвременното изкуство. Е в смисъл, че това, което у нас е като наследство от социализма, всичко да е разделено е, по кутийки и някакси публиките се разминават и се получават едни много профилирани публики, кинемани, перформани и така нататък, които обаче не си посещаваме взаимно събитията. Това го виждам и в световен план, че има някои такива, не всеки е длъжен да се интересува от всичко, но поне като политика, когато се строи в някакво малко градче, примерно в Канада, нов музей, той има вече и кинозала, и за перформанс, и всичко на едно. Поне по някакъв начин така се мисли като рамка. И как, бихте, как работите вие във вашата практика? Нека, нека да отговоря на господина, все пак той зададе първия въпрос. А, тук трябваше Мария Василева да ви отговори на въпроса, тъй като тя е куратор, но за съжаление си тръгна. Куратор в а, Софийска градска галерия. Какво е отношението на общината към подобни съвременни форми на излагане на идеи на съвременни автори върху сгради, върху фасади на сгради. Това е нова практика и нещо ново, което предстои тук да се случи. И то вече започва частично да се случва. Но а, какво е отношението на общината? Аз а, нямам пряк контакт с общината. А, освен днес, за първи път се запознах, да, с благодарение на Стефан, а, с а, кмета на София Йорданка Фандъкова, която показа, че е много отворена за нови идеи. Вярвам, че е искрена а, и че не е нещо предизборен трик, <laughs> но а, показа, че е много отворена към всички организации, е, независими артисти да предлагат нови форми и да се осъществяват в диалог. Така че това е нещо, което е много интересно. А относно, относно изкуството в мола, а, може би живеем в ситуация на, на, на молни времена, <laughs> да, нещо такова, но това е част от съвремето ни, то се случва, така че ние, ние трябва по някакъв начин да го документираме и да, го, да експериментираме какво ще се случи, ако направим изложба в мола. Въпреки, че то не е съвсем, това пространство е в административната част на мола, но а, пак, пак има много хора, които минават от там, така че това е целта. Изкуството да достига до много хора, всякакви публики, не, не, не, не само специализирани. Да вълнува сетивата и да, и да провокира. А относно вашия въпрос, искам да ви кажа, че мен, живейки в Нью Йорк и занимавайки се с нова медия, е много, много тъжна и трудна е картината и в Нью Йорк. Не забравяйте, че а, да речем, музей като МОМА, не е въобще перфектен. Там нещата се диктуват, купуванията и така нататък. Има куратора предлага, след това има комитет от колекционери, които трябва да отпуснат част от сумата. И това е един процес, който трае по някога година. А самото раз, разделение на департаменти е драконово, безумно устаряло, нищо не е адаптирано за днешните времена. А, пример, Whitney Museum за съвременно изкуство, for contemporary art. Знаете ли, че а, департамента за New Media се изразява в един деск и един куратор, който работи на половин работно време. Така че никъде нещата не са идеални, когато става въпрос за авангардно мислене и ам, иска ми се ам, ние един ден да станем модел, тъй като ето започва някакъв диалог, започваме да говорим за тези неща и нека да го направим заедно като експеримент, дори и да пропадне този експеримент. Здравейте, аз се казвам, извинявам се за гласа ми, но просто той някак си паднал, не мога да говоря по-добре, за съжаление, в момента. Но така, аз провокирах от всичко това, което се каза, да взема микрофона, защото а, като че ли картината, която се описа за случващото се в България, в София по-конкретно, е много по-мрачна, отколкото тя всъщност е. А, има хиляди неща, които вече са се случили, включително и с такъв тип изнасяне на изкуство в публична среда. Има музеи, които целенасочено се занимават със съвременно изкуство, мислят за начина по който то да се интегрира в колекциите, мислят за начина по който то рефлектира една близка история, каквато е Софийска градска художествена галерия. А, единствената притежаваща колекция за съвременно изкуство, продължаваща да я обновява с работи на млади автори, вече за втора година регулярно и да се бори за такива процедури. Аз дебатите за това как се прави пазар на съвременно изкуство също са нещо, което тече от години в България и страшно много хора участват в различно време в, в това. Това, което някакси ми се струва важно в рамките на тази дискусия да се отбележи, по-скоро за нас, е рамката, в която всичките тези неща се случват. Съвременното изкуство в мола или в музея ми се струва много, много упростен въпрос на едно много по-сериозно питане за това как се показва съвременно изкуство, каква е визуалната среда, в която се показва това съвременно изкуство, излизайки от музея, а по какъв начин самата визуална среда се регулира, а не само а, дали показваме авангардни работи, което ми се струва <clears throat> странно да се използва думата авангард или не, а, как намираме аудитории, къде ги намираме тези аудитории, по какъв начин се променят институциите, съществуващите и съществува и, са, и кои са новите институции, защото такива институции имат. И те имат устойчиви практики на действие в тази пола. В... Ми, пример за нова институция, да речем една от най-новите, която съчетава теоретична дейност с кураторска дейност и е много живо пространство, е Дафрич една маргинална институция, сравнително започнала като Artist Run Space, но ето това е една институция, която съществува в това поле и има някаква специфична дейност. аз работя в... червената къща също е пример за такава институция, който устойчиво през времето, нали, някакси това е към общината и тук може би други ще могат да кажат. Но има такива примери. Ние просто не сме в голо поле. Да, никой не иска да казва това Владия, но а, ще се стъжне в момента, който ти обясна каква е функцията на един куратор от МОМА или от новия музей или така нататък. Всяка вечер те, освен че са в самия музей, отиват на вечеря с колекционер, който а, в повечето случаи е 30 или 40 години по-голям от теб. А, има всевъзможни интереси, освен изкуството към теб. А, но твоята задача е да го накараш да купи съвременно изкуство. Кога беше последния път, когато ти го направи това нещо? А, като институционален куратор, моята задача не е да продавам на съвремен, съвременно изкуство, но мога да ви кажа от моя опит, по никакъв начин не искам да споря с това или да казвам, че ние тук нямаме проблеми, реални. Просто ми се иска да обсъждаме проблемите на базата на съществуващите обстоятелства в страната, които съвсем не са толкова а, безнадежни. И те се промениха с течение на годините доста. Мога да кажа как художниците от галерия Васка Манилова, която е моето пряко място на работа, млади художници, за 7 години моя работа там, в сътрудничество с Мария Василева и цялостната политика на градска галерия, тези художници, показвайки Васка Манилова, са разпознати от а, различни други хора, които работят в това поле. Те правят изложи след това в Русе, а, правят изложби в галерия Сариев, която която е комерциална галерия в Пловдив. А, в момента се, на сцената започват да се появяват хора, които се интересуват от това да а, работят като дилъри. В смисъл това не е гола сцена. Влади, аз мисля, мисля, че имаме нужда от оптимисти като вас. <laughs> Разбира се, не е толкова страшна ситуацията в България. Има надежда. Да, само да кажа нещо в начин. Исках да ти опонирам по отношение на а, положението в София е доста по-зле, даже положението в Повдив. Значи една галерия Сария, в която е толкова малка, прави много повече акции на открито, отколкото а, всички зати галерии в София. Това, а, как може да ми кажеш, кое, кога е последният пример, когато в открито пространство се е показвало? В смисъл? Да, но Говоря за прожекция на видеоарт върху калкани на стени, които да се виждат от доста по-далеч. смисъл, примерно. Има Нещо, което въпроси, което примерно беше направено на улица Отец Паиси в Пловдив. Значи, много по-рядко, значи дори пространства като червената къща се затварят вътре в да. себе си. Понеже трябва да приключваме, че има друго събитие, след, след това има друго събитие, извинявайте, че така дискусията леко е рязвам, но има няколко реплики или въпроса тук. Маргарита има, вие, Шоро, а, Калин, т.е. мисля, че да направим някакъв ред, всеки да каже по една дума, в такъв е. кръг, ако искате. И да да вървим към, към край. За съжаление, като модератор трябва да съм. Аз искам да кажа... Чува ли се така? Да. Искам да кажа нещо друго и то специално към Стефен се обръщам, че ако ти тук искаше да работиш и да изповядваш идеята за феминизма, нямаше да успееш. И ще ти кажа защо. Отпред са 7 човека и да имаш. В залата пропорцията горе-долу е същата. Та това е нали, така закачка с тебе. А, иначе, това, което ми направи впечатление в изказването на вас, тримата куратори, бяха темите. При тебе феминизъм, феминизъм. другата беше расизма, третата беше екология. Аз като професор по плакат <coughs> в академията, това са теми за плакати. И това са теми, които се дават от години и даже вече ние не ги даваме, защото имам чувството, че вече те са до някаква голяма степен амортизирани. До каква степен има спекула, когато вие обявявате темите за вашите проекти. Спекула до каква степен? Мисъл, това, не е ли, това не, не е ли нещо, което заставате зад него сигурно, като някакъв такъв лозунг, който обаче е малко според мен е вече а, не, не, въобще няма това никаква спекула в този случай, лично в моя случай, защото аз не, спекули, не спекулирам с живота си и с живота на моите автори. Първото, което бих казал. Второто, което бих казал, проблема е по-ужасен в България от, от преди... Аз напуснах страната 90-та година. Такъв ужас като отношение съм забелязал след промените, така, так, так, такова нещо не, нямаше по комунистическо време. Комунизма беше лош в много отношения, но беше фантастичен в много други отношения. Програмите по телевизията, да, не можехме да гледаме американско изкуство, но бяха с много повече вкус, освен вечерните новини. А, в момента отношенията между мъж, е, мъжа и жената има безумен шифт. А, забелязал, забелязвам го непрекъснато, като си идвам в България. А, а, има Просто е вулгарно е отношението а, между мъжа и жената в България и е взаимоотношението. Това ми е впечатлението на човек, който е напуснал. Имаше повече хармония в отношенията между един мъж и една жена в България. Също и младите хора мислят по един отвратителен начин. Няма грам. А, това е всъщност световно явление. А, от, а, е, забелязах го и във Франция в последните две години. Просто се мисли единствено за а, пари и пари и пари, а не се мисли за труд и труд и труд, който би довел до пари. А, така че абсолютно никаква спекула, защото има две неща. Със своя живот и с моите артисти аз не спекулирам. на мен ми направи впечатление, че в залата преброих около 10 куратори, може би повече, в публиката 10, и преброявам двама арт-дилъри на сцената. А, в този смисъл ми се струва така странно да си мериме билбордите в София срещу видеото в, по стените в Пловдив. И ми се струва, че ако има нещо върху което наистина трябва да се работи, комерциално не е мръсна дума, въпреки че не се занимавам с това, в крайна сметка, ако ударим чертата, един галерист, и един арт дилър е точно толкова добър, колкото успява да продава. Така че нека да не го задаваме този въпрос, окей okay ли е? Да, окей, okay, и всички ние, останалите 10 човека тук в тази зала, зависиме точно от това. Следващ въпрос, защото това по-скоро беше реплика. Това беше, да, да, това беше да. по-скоро реплика и моята надежда е да не се случва така, че арт-дилърите и галеристите да тръгват в, в посока която по някакъв начин се наблюдава в България в, в посока нон-профит. Да, да, да стават некомерциални. Запазете комерциалното. Само аз да добавя, без, не иска да се включвам. Ето във вашия случай, това е уникално. Значи вие обявявате, че сте стартирали с комерциална дейност, комерциална галерия, после заявявате некомерциална, сега заявявате альтернативно пространство. Ми аз съм запознат само с обратния път. Аз не знаех, че да, има и такъв. Новото предизвикателство е да направим некомерциалното изкуство комерциално. <laughs> А, не. така че... Стана ето, вече много... Стана твърде объркано дори за моите разбирания. Но някой, който стартира от комерциална галерия и стига до а, изпълнителен директор на фундация. Тоест, не комерциална галерия имам предвид, съм правила изложби на стари майстори, да, защото това се търсеше и това се купуваше тогава. Постепенно преминах към съвременно изкуство и в един момент стигнах до друга платформа. Това е част от пътя. Не, не искам да влизам в този дебат. Калине, понеже наистина сме, трябва да приключваме. Не работи май. Я напред трябва. Ами ще дам кратко определение. Какво е комерциално изкуство според мене? Временно. Съвременно. Какво е комерциално изкуство съвременно? Еми това, което виждате, че се продава по гаражните галерии. Пейзажи, кич. Да. <laughs> Може да съм груба, но да, тези, тези неактуални форми, които а, наричаме комерциално, да. Което украсява стената, което има естетическа стойност понякога. Да. Не, не го определям като, съвремен, като явление съвременно, но не като съвременно изкуство. Това не е съвременно изкуство. Отговорих ли на въпроса ви? Какво е некомерциално? Това, некомерциално е това, което е непродаваемо. Посетете изложбата на, на Венци Занкова в Райко Алексиев и ще отговорите на въпроса. presented himself as a curator. Contemporary photography, not topography, photography, sorry. And he said that collectors are not people who buying art to uh, put it on the walls because their walls will stars Може би първо трябва да уеднаквим понятията, да сме сигурни, че всички говорим за едно и също нещо, казвайки една и съща дума. Но относно а, вашия коментар за м, този колекционер, а, аз не мисля, че... А, материалното пространство, в което се съдържа една колекция, има значение. Тя може, колекцията може да бъде съхранявана във всякакви пространства. Виждала съм в какви ли не помещения, съндъци и така нататък да се съхранява. Това няма никакво значение. По-важна е отговорността. И по-важно е а, профила на тая колекция, т.е. Какво, какво колекционира, какъв е профила на колекционера, какво остава във времето, защото той ще съхрани някаква информация от дадено време, от дадена ситуация и тя ще остане във времето. Това е по-важно за мен. Само за референс, Boîte en valise, en valise на Марсел Душамп е в много голяма едишън. И той още тогава е мислял, че това нещо трябва да се колекционира от много хора. Така че няма нищо лошо. А, част от най-големите ми исторически колекционери живеят в едностайни апартаменти. Uh, имат картини, рисунки под столове, над столове. Няма нищо срамно в това а, изкуството трябва да се колекционира и тъй като в България има колекционери, трябва да се направи нещо, да се прехвърлят от старите майстори в съвременните майстори, които са тук в залата. Само, че някой трябва да го направи и трябва да се поддържате всички заедно в тази идея. Защото къде са колекционерите тук? Защо никой от вас не е довел един колекционер, господа и госпожи куратори? Това е ваше задължение към авторите. Сега, а, аз понеже... А, да, окей. Okay. Има само на Ангелина а, а, обещах последна дума да каже нещо, защото това беше от хората, които дигнаха ръце. И приключваме. Благодаря. Аз искам само набързо да подкрепя Владия и да кажа, че наистина съм, аз самата съм свидетел, че нещата много бързо се променят в последните 2-3 години, не само в София и Пловдив, но и в други градове в България и дори в села в България, без да сравнявам българската ситуация с ситуациите в други в страната, но определено това, за което се борихме тук на локално ниво преди 5 години, започва да се случва. Случва се. Случва се задам един ами, въпрос. не, аз наистина трябва да приключваме. Може би разговора да мине в неформална форма след малко. Извинявайте, просто казах, че е до тук. Благодаря ви много, за нас беше удоволствие.